Die Heere het met mij, Jeremia, gepraat. Dit was kort nadat Sedekia sien van Josia koning van Juda geworden. het. Die Heere het vir my gesê, Je moet voor jou jeke maak en bande, en je moet een jeke op je nek vastmaak. Dan moet jy die ander jeke stier na die konings van die land Moab, na die Ammonite, en na die stede Tyrus en Sidon. Je moet het stier saam met die boodskappers wat na Jerusalem gekomen het, na koning Sedekia van Juda toe. Jy moet vir hulle sê, hulle moet vir hulle koning sê, die Heere wat oor alles regeer, die God van Israël, sê, dit is ek wat die aarde gemaakt het, en ook die mensen en die dieren wat op die aarde is. Ik heb dit gedaan met mijn eigen groot kracht, en ik geef dit voor wie ik wil. En nou, ik heb al jullie landen voor mijn dienaar gegeven, voor Nebekadzar koning van Babel, en ik het ook die wilde dieren vir hom gegee om vir hom te werk. Al die volken zal vir Nebekadzar moet werk, en ook vir sy sien en vir sy klein sien. Hulle sal het doen totdat die tijd komt wanneer die mensen van sy eie land Babel vir baie ander volke en groot koning sal moet werk. Maar ik zal die volk in die land straf wat niet vir Nebekadzar koning van Babel wil dien en wat niet sy juk wil dra nie. Ek sal daar die volk straf met oorlog en honger en pest. Ek sal aanhou totdat Nebukadzar hulle allemaal doodgemaak het. En jylle, jylle moet nie luister na jylle profete en waar sy is nie, moet nie luister na die mensen wat sê hulle weet wat drome en tekens beteken en wat sê dat hulle kan toer nie. Hulle sê jylle moet nie die koning van Babel dien nie, maar hulle bring boodskappe wat vals is. As jylle na hulle luister, dan zal ik jylle wegvat ver van jylle grond af, ik zal jylle wegjaag na al die kanten toe, en jylle zal sterven maar ik zal die volk wat die jeuk van die koning van Babel dra en omdien, op hulle grond laat bly. Hulle sal in die grond werk en daar woon. Ek, Jeremia, het toe eers al hierdie dinge vir Sirikia koning van Jeda gaan sê. Ek het gesê, jylle moet die jeuk van die koning van Babel dra en jylle moet omdien. Dan zal jylle aanhou lewe, hoekom wil jy en jou mense sterf van oorlog en honger en pes? Die Heere het gesê dit sal gebeur met een volk wat niet die koning van Babel dien nie. Julle moet nie luister na die profete wat vir julle sê julle moet nie die koning van Babel dien nie, van daar die profete bring vir julle boodskappe wat vals is. Die Heere sê, ek het hulle nie gestuur nie, maar hulle sê hulle bring boodskappe van mij. Dit is boodskappe wat vals is. Als julle daarna luister, dan zal ik julle wegjaag naar al die kanten toe en ik zal julle allemaal laat sterven jullie in die profete wat voor jullie boodschappen brengt. Daarna het ek, Jeremia, met die priesters en al jullie mensen gepraat en vir hulle gesê, die Heere sê, jylle moet nie luister na jylle profete wat vir jylle boodskappe breng en sê die tempelgereedskap sal goud terugkom uit Babel nie, want daar die profete breng boodskappe wat vals is. Jylle moet nie na jylle luister nie, jylle moet die koning van Babel dien. Dan sal jylle aanhou lewe. Hoe kom hier die stad een hoopklip beword? As daar die mense rechtig profete is, als die Heere rechtig met hulle praat, dan moet hulle aanhou bid tot die Heere wat oor alles regeer. Hulle moet vragen dat die vijanden niet die goed naar Babel sal vat nie, die goed wat nog oor is in die tempel en in die paleis. Want die Heere wat oor alles regeer, praat ook oor die pilare en oor die groot waterbak en die wijnkies wat nog bij die tempel is en oor alles wat nog oorgeblij het in die staat. Koning Nebukadnezar het nie hierdie goed gevat toe hy vir koning Jojagin sien van Jojakim, koning van Jeda, na Babel weggevat het saam met al die belangrijke mensen van Jeda en Jerusalem nie. Maar nou praat die Heere wat oor alles regeer, die God van Israël. Hij praat oor die goed wat nog oorgeblij het in die tempel en in die paleis van die koning van Jeda en Jerusalem. Die Heere sê, die vijanden zal het wegvat naar Babel, en dit zal door blijven totdat ik besluit dat dit moet terugkomen naar jullie plek.